Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 22-ն է, տարվա 81-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1877 թվականին Երևանին տրվեց քաղաքի կարգավիճակ։ 1920 թվականին սկսվել են Շուշիի ջարդերը։ Շուշիի հայերի կոտորածները 1920 թվականի մարտի 22-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում Շուշի քաղաքի հայ ազգաբնակչության կոտորած տեղահանություն, գույքի եւ անձնական ունեցվածքի ոչնչացում եւ թալան իրագործված Թուրքիայի Հանրապետության բանակի նրա կողմից աջակցություն ստացող Արցախում բնակվող թուրքերի եւ քրդական առանձին խմբավորումների կողմից։ Հայ ազգի նկատմամբ իրականացված ոչրագործության հետևանքով Արցախի հայերի քաղաքական տնտեսական մշակութային կենտրոնը հայաթափվեց եւ ոչնչացվեց։ Ավելի քան 20000 հայ սպանվեց։ Այսօրը ծնվել են 1863 թվականին սովետական պետական եւ կուսակցական գործիչ Մարկ Ելիզարովը, 1905 թվականին ռումինացի հայազգի դաշնակահար, կոմպոզիտոր եւ բանաստեղծ Վիրջիլ Գյորգյուն, 1913 թվականին ավիաշինարար ճարտարագետ Սերգեյ Ադավելյանը, 1926 թվականին խորթային Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետ Մարտին Միքայելյանը, 1931 թվականին ամերիկացի ֆիզիկոս Բարտոն Ռիխտերը, 1949 թվականին ուելսցի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Ջոն Թոշակը։ Այսօր տոնում են ջրի համաշխարային օրը։ Այսօր մարտի 22-ն է, տարվա ավարտին մնաց 284 օր։